littafi na uku wanda Ruqayya Ahmed ne da lan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Habib ya ga kai sannan ya ce da kyau a daidai nan wayar ta fara ƙara ya saurin ɗagawa yana duban fuskar wayar don dama tana gefen shi da 'yan mukullayen motar shi Yana kallon shi ta gefe ta ƙasa ƙasa sai ta ga yana murmushi. Sannan ya kara wayar a sa yana faɗin hello honey. Gaban Maryam ne mugun faɗuwa. Kuma haka nan bata san dalili ba. Ya ci gaba da faɗin me ya samu wayar ki tun safe ina ta nema shiru. Ya ɗan saurara yana jin bayani daga can. Alhaji ya ci gaba da cewa kenan har kun iso? To yi nan afuwa by four o'clock insha Allah zan taso ku zo ku tarye ni. Ya saurara sannan tafi yana dariya yana faɗin koli tun cikar gima. Na ji my baby tana kuka ba ta mu gaisa. Yace, "Mhm, yar gidan dadi menene?" ya kalkale da dariya sannan ya ce ki hakuri baby na in na dawo sai na fara mubarak kuma ba za a siyo masa sweet ba ke kaɗai zan siyo wa idan zan dawo shikenan shikenan ya isa haka kukan ya isa ki kashe wayar sai na da in an jima zan ɗauke ki mu je ki sai duk abin da kike so yawa so bye bye ya kashe wayar yana dariya Maryam sai tukum tana saurarai shi har ya gama wayar shi wani abu take ji bata san menene ba abun kuma ya tsaya mata a zuciyarta ta dago kanta tana murmushi cikin dauriya sannan ta ce hala da yaranka kake waya ko shi ma kallon ta yake sannan yace eh ta ci gaba da faɗin kasan yara akwai rigima musamman in sun wuce ɗaya yana latsa wayar shi sannan yace haka ne fitinar baby na ina ganin ta fita kowa ya kasa zancen nasu da faɗin ina Halima kuwa tun jiya na so in tambaye ta Maryam tace Halima na Birged a can take aure da ɗanta yace da kyau ita ma ta yi karatun ne tace eh sai dai ita ma ba ta aiki ya daga kai kawai sannan ya ɗago hannuwansa yana kallon agogonsa ya ce ya kamata na tafi don zan da gidan hajiya kar in yi lacci na rasa jirgi maryam ta ce haka ne ya ce sai an kwana biyu wata watakila in ɓullo don ina tsammanin zan koma greece da wuri saboda hutun nawa ba shi da yawa Maryam kanta a ƙasa tace mun gode sosai Allah ya kiyaye hanya dan Allah a gaida su mama da Zara da yaran gaba daya yace za su ji insha Allah sannan ya miƙe ita ma ta tashi har ya isa bakin ƙofa, sai ya juyo yana faɗin oh na manta dan Allah ba ni lambar wayarki idan na koma san kira ki sai in haɗa ki da su mama domin za su yi miki ta'aziyya a hankali take faɗa masa har ya gama sakawa a cikin wayarsa sannan ya fito daga cikin ɗakin tana jin sa a baya yalwana zaune a kofar kicin akan kujera tana cin abinci tana ganin Habib ta fito ta aje plate din abincin tana faɗin har ka fito ne yana murmushi sannan ya ce eh wallahi ina sauri kar ne latti a wajen tafiya Yalwa ta ce haka ne ya saro kuɗi a aljihunsa ya kirga naira dubu biyar ya miƙa mata yalwata ta karɓa tana godiya tana faɗin Allah ya kiyaye hanya a kai da jama'ar gidan Habib ya ce amin za su ji suka fito daga sashen nasu gani sai ya shige kofar adda ita kan bata shiga bata tsaya a bakin kofar har sai da ya fito sannan suka nufi sauran gaba daya ya juya da kallon shi kanta tana wasa da ɗan yatsun hannunta ta kasa daga idanta ta kalle shi ganin ta yi shiru ne yasa ya ce to ni zan tafi sai kuma wani lokacin in Allah ya kai mu ta ce mun gode Allah ya bada lada kuma dan Allah karka mance ina gaida kowa da kowa bata jira ta ci amsar ta ba ta yi saurin shigewa cikin gida saboda wani irin abu da ta ji ya taso mata shi ma jin hanyar cikin gidan kawai yayi da ido domin ya kai minti uku a tsaye a wajen bayan shigarta sannan ya juya don ya tafi a daidai nan kuma dalle ya shigo saura ganin Hadim ne ya sa ya saurin rusunawa yana kai da shi Hadim din ya riko hannunsa suka fito tare yana tambayar shi batun karatunsa shi kuma yana ba shi amsa Habib ya ci daɗin yadda Bello yake yana jami'a. Ya buɗe kafan motar ya ɗauko wata jaka mai ɗan girma ya miƙa wa Bello yana faɗin. Gashi da ka kai wa Maryam. Sannan ya sa hannu aljihu ya kirga naira dubu biyar shi ma ya bashi yana faɗin. Wannan kuma naka ne. Bello ya karɓa cikin girmamawa yana godiya. Habib ya buɗe mota ya shiga yana faɗin to malam Bello sai an kwana biyu ko? Bello ya ce to ma da mun gode Allah ya kiyaye a gaida mutanen gidan. Hadib ya ja mota ya tafi shi kuma Bello ya shigo cikin gidan. Suna zaune a kofar kicin ita da Yalwa suna maganar hadib Bello ya shigo yana murmushi. kujerar ya jawo ya zauna a cikin su ya miƙa wa Maryam wannan jakar yana faɗin ga kwankin jiya Habib saboda jakar da kallo Yalwa ta ce karɓi mana kika tsaya kina kallanta ta sa hannu ta karɓa sannan ya ciro kuɗin da ya bashi ya nuna mata yace kin gani ma ya bani ta gyaɗa kai tana faɗin madalla ya ciro naira ɗari biyar da yake ɗan ɗari biyar biyar ne kuɗin ya miƙa wa yalwa yana cewa ga na ganin ido yalwa yalwa ta yi saurin ɗauko nata akan cinyarta tana faɗin ni ma ka ganawa Su kai dariya gaba ɗayansu Bello ya ce ki ce ke sau da ke tace ai yau kai ma ka faɗa bajau da ni har daɗin kowa Maryam ta buɗe jakar mai kyau da ita tana fito da kayan da ke ciki daga ganin kayayyakin ba na ƙasar nan bane har da wani sheti na turare da mai da sabulu wanda a ya taɓa kawo mata a wata tafiya da suka yi dubaye ita kanta ta jinjina wa kayan dan ta san masu tsada ne musamman wani takalmi wanda shi ya fitan hankalinta sosai ta dago wata ambulan bata buɗe ba saboda ta fahimci kuɗi ne a ciki ta mai da kayan gaba ɗaya a cikin ledar wata tana faɗin a gaida Habib da ƙoƙari. Bello ya ce Allah ya sa da shi za a yi. in wata saurin cafkewa tana faɗin amin dallo. Maryam ta harare shi tana faɗin daga ganin mutum ya so gaisuwar mutuwa shikenan sai ka fassara shi da wani abu. Yalwa ta ce ko babu komai ma haka muke fata Allah ya sa wani abin ya biyo baya. Ganin suna neman su mai da magana ta zama babba yasa ta kwashi ledar ta hanyar ta da su. Tana faɗin lokacin sallar la'asar ya gabato ai sai ku tashi ku yi gaba ɗayansu kuwa suka bi ta da dariya Maryam tana kwance akan katuwar katifar ta sai faman juyi take tana tsaki ita kaɗai. domin san barci ya ƙaura wa idanta ko a yaya ta rinza idanta haka nan take ganin Hajib ta rasa dalili da kaushin kanta ya ishe ta to menene hakan kofo ta tana kila shi yanzu yana can a kwance yana ta barcin su amma ita ga ta nan sai faman juyi take da ta samu barci ya kwashe ta a ranar har sai da ta makara domin sai da yalwa zo tana buga mata ƙofa. haka nan cikin ɗan kwanakin nan ta dinga kinta ta wani iri dan ma Alhaji Tasiu yana yawan zuwa yana ɗebe mata kewa sosai da kar ta samu ta yaki ce abin da kake shi a ranta ta shiga harkokinta Mami Saratu sarkin nasi ba ta haƙura ba. Ba a sati ba ta zo gidan su Maryam akan maganar ta Sulaiman ba. Abin ya damu Maryam sosai. Har ta fara tunanin kawai gara ta yi wa Alhaji tasu magana ya fito ko ta huta in suka ga ta tsaye da miji ai dole su kyale ta. tunda ta san ba karamin so yake mata ba kuma ita ma a yanzu za ta iya auren ne kawai don ta rufa wa kanta asiri domin ta san samun miji kamar a bas a rayuwarta sai dai wani ikon Allah mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya